माना सभु माण्हू इन में बची वेंदा कातिल पंहिंजे सिर जे ख़ौफ़ खां ॿिए ते कतल जो वार न कंदो त मथां मूंखे मारियो वञे हर मकतूल जेको कंहिं ॿिए जे हथ सां थिए हा बिल फर्ज़ ॼण हुनखे ज़िंदगी मिली आहे इहा सूरत हिते रखी वई आहे ग़लत जा त रसूल बिल भईया त असांजा रसूल भई खणी आया मौजूदा खणी आया सुमे न कसीर में नंबा ज़ाल केतिरा इन्हनि खां पोइ ज़मीन में मुसलिफ़ आहिनि उन्हनि शख़्सनि जो जेके अलाह सां लड़नि था ॿिया हिकिड़ो ॿियो नंबर हिकिड़ा माण्हू आहिनि जेके कोई शख़्सी तरह सां पाण में विड़ी ॿिया मुनज़म तरीक़े सां अलाह अलाह जे रसूल सां लड़ाई कनि मुल्क में ख़ौफ़ विझनि विझनि रस्तनि खे बदमुन कनि अलाह ताला उन्हनि जे लाइ हिते मुजरिम आहिनि टिनि क़िस्मनि जा हिकिड़ो चोर मुजरिम ॿियो साभिया मुजरिम ॿिया घणा मुजरिम चोर मुजरिम तंहिंजे लाइ कतयत छो त इंसान जे पघर जो दुश्मन आहे साभिया उहो रत जो दुश्मन आहे ऐं घणा उन्हनि जी सज़ा बि आहे हिकिड़ी हिकिड़ी सज़ा आहे पहिरें खे चोर जेकॾहिं थींदो त उनजो हथु कबो ऐं जेकॾहिं कातिल थींदो त हुनखे बदिले में क़तलु कबो हीअ जुदा शइ आहे त घणा माण्हू गॾिजी कंदी आहे हिकिड़ो करे किसास जो मसइलो एॾो वॾो आहे जो नबी साईं फरमायो त करे यमन जा माण्हू कंहिं हिकिड़े माण्हूअ खे कतल कनि गॾिजी त हुन सभिनी यमन जे माण्हुनि खां किसास बदिलो क़तल किसास ऐं टियों दर्जो आहे त घणा माण्हू गॾिजी साज़श करे ऐं ताक़त वठी मुल्क में फसाद पकड़नि अलाह तरह फरमाए थो त इहे शख़्स इहे शख़्स क़ौम सां नथा लड़नि इन मां जज़ा लॻी न न हार बि अलाह जेके अलाह अलाह जे रसूल सां लड़नि था मुल्क में बदमनी फैलाइनि था ऐं फ़साद कनि था इन्हनि माण्हुनि जे लाइ हुकुम कोन अलाह माना या तदून अलाह अलाह अलाह अलाह जे रसूल अलाह जो जेको रसूल आहे उनजा जेके अलाह ताला जा फर्म बरदार आहिनि किन खे क़तल किन खे हासियूं किन खे चोरियूं ऐं मुल्क में धाड़ा ऐं राति जो फुरियूं हमला ऐं ॾींहं जो रसनि खे बदम बणाइणु अहिड़े क़िस्म जा जेके माण्हू आहिनि उन्हनि जा दर्जा थींदा आहिनि चार तंहिं करे सज़ाऊं चार अहिड़ी जमात हिकिड़ी लभे थी मुसलम गुनाह न कयो गिरफ़्तार थी विया अहिड़ी हिकिड़ी जमात लभे थी जिन माल फिरियो आहे क़तल न कयो अथनि अहिड़नि खे गिरफ़्तार कयो ॿ अहिड़ा अहिड़ा माण्हू आहिनि जिन कतल कयो आहे माल न फिरियो अथनि हे टियों क़िस्म जो मुजुर्म टियों कलम अहिड़ा माण्हू क़तल बि कयो अथनि ऐं माल बि फिरियो अथनि चारि नंबर आहिनि तंहिं करे हिते अलाह ताला चार चइनि क़िस्मनि जी सज़ा थो लिखी अलाह बदिलो उन्हनि शख़्सनि जो जेके लड़नि था अलाह सां अलाह जे रसूल सां फिलहाल फसाद आहे ऐं ज़मीन में फसाद था कनि ऐं नुक़सान था कनि मुल्क में बदमनी था फैलाइनि इन्हनि माण्हुनि जे लाइ अलाह तबारक वताला वटि जेको फ़ैसिलो आहे त उहो फ़ैसिलो चइनि क़िस्मनि जो आहे जेको रब ताला ॿुधाए छो त हालात चइनि क़िस्मनि जा आहिनि तंहिं करे फ़ैसिलो बि चइनि क़िस्मनि जो ॿुधायो कतल कयूं माल न कयूं कतल बि कयूं माल बि कयूं माल खयऊं कतल न कयूं न माल खयूं न कतल कयूं चार हालतूं आहिनि तंहिं करे अला ताला हिते सजाऊं इन तरह जूं हिते ॿुधायूं ऐं इहो ज़मीन में फसाद था कनि पिया ऐं इहो क़तलूं ऐं इहो सलब इन्हनि खे कतल बि कबो फांसी ते बि चाढ़बो अगरि में कतल कबो पोइ फांसी ते चाढ़बो त जंहिं मुल्क में दहशत गर्दी थिए अहिड़े क़िस्म जा मुजुर्म हिन मकतूल जो बुरो हाल लड़कियल ॾिसी कांव कुता पिया हुनखे पट गली इनखे ॾिसी अॻिते हरकत न कर या हुननि जा हथ ऐं पेर पिया वञनि बरखिला माना पूर न कयो अथनि पर जॾहिं जो एॾे ताक़त सां हली ऐं धारो अथनि जो माण्हू लॻो आहे हथ पेर खपे माना खॿो हथु सॼो पियो अहिड़ी तरह सॼो हथु खॿो पियो सॼो हथु खॿो पियो हे ॿियो जुर्म फॉर्मिल लाल जेकॾहिं रुगो हुननि ग़लती या कुझु न कयो अथनि बाक़ी रुगो ईअं लथा विया पकड़िया विया हिननि खे ज़मीन में नफ़ी कबो माना ॿाहिरि मुल्क में हलण जे लाइक़ु इहे न थींदा नफ़ी करण जी बसूलो तव्हां या त हिनखे मुल्क ॾेखारी ॾेई कंहिंजे जे अॻे इंडमान नकूबार बेटनि ते हुन हुनखे बि कबो जिते हिननि जो मुआशिरो पंहिंजो वञी रहे रुगो ज़िंदगी गुज़ारनि या त जेल में उमिरि कैद ज़ाल अलाह त त फरमाए इहो ताबू मगर जेके शख़्स इहे पोयां तोब कनि ॿिनि ख़बर आहिनि तकदरो हिकिड़ा अहिड़ा माण्हू आहिनि जो तव्हां हुनखे पकिड़े न सघिया आहियो पकड़ियो कोन उहे भॼी विया तव्हां खां उते हुननि जी तोब साबित थी पोइ अलाह ताला फरमाए त पोइ तोबा वारा बि छॾे ॾिनो छो त हुनखे गुनाह बि कोन थियो आहे रुगो तव्हांखे ईअं ॾिसण में आया पोइ तव्हां तूं भॼी विया उन्हनि जे लाइ इहो ई आहे त पोइ हुनखे तव्हां छॾे ॾियो फालम अन अलाह गफ़ूर रहीम ॼाणो त अलाह ताला गफ़ूर रहीम आहे तंहिं करे तव्हां बि हुननि जे लाइ मफ़रत करियो ऐं हुनखे छॾे ॾियो हिन में रुज़ूर सलाह साम्हूं हिकिड़ो वाकियो आयो मदीन मुनवर जे चयल ओरेन कबीले जा हिकिड़ा शख़्स हुआ उकुल ओरेन ओरेन वॾो वॾो कबीलो आहे उकुल उन में नंढो हिकिड़ो पाड़ो हो उतां जा हिकिड़ा शख़्स नबी अकरम सलाह सां जिन वटि आया अची ईमानादऊं तवाबुल इस्लामुनाम ईमान आंदो ऐं रही पिया मदीने में फज़ तवाबुल भुल मदीन त पोइ मदीने मुनवर जी आबोहवा थी वञे कयो जवे चइबो आहे पेट जी बीमारी पैदा थी पेट वेट हुन जा खुली विया बराहल जी बीमारी हुननि में थी पई किरी बि वॾी थी वई दिगर बि वॾो थी वियो बीमार थी पिया पोइ नबी अकरम सलाह खे फरमायो त तव्हां वञो असांजे रेगिस्तान में मदीने मुनवर कुझु अलाको थोरो परे हुओ उते वञो उते उठ बि ठाहिनि असांजा ज़कात जा बैतुलमाल जा उते उन्हनि जा खीर बि वञी पियो ऐं उन्हनि जो पेशाब बि पियो इशर बि हा अलबान अला उनजो खीर बि पियो पेशाब बि पियो उठ जे खीर में बि फ़ाइदो आहे पेशाब में वरी अहिड़ो हिकिड़ो मादो आहे जेको मुंहिंजो पुछ पुछ हणंदा आहिनि या पेशाब विझंदा आहिनि जो ज़मानो हो अञा पेशाब पेशाब उठ जो इहो को हराम थियण जी ॻाल्हि कान आई स्थल ते आमत अज़ाब क़बर जो घणो हिन खां थींदो आहे इहा अञा हदीस पोइ वारत थी आहे या अलाह तबारक ताला जे तरफ़ां मख़सूस हुकुम हुननि जे लाइ आहे ॿई सूरतूं थी सघनि थियूं बहरहाल मनसूख चइजे या मखसूस चइजे मनसूख चइजे त बि साफ़ु आहे जे मखसूस चइजे त बि साफ़ु आहे उन्हनि जे लाइ हुकुम बीठो आहे पधरो पोइ साहिबु उन्हनि में वञी उते इहो कमु कयो ख़ुशि थिया ॾाढो मज़बूत थी वियो ताक़तूं वठी पोइ हिननि में अहिड़ो हिकिड़ो गंदो ख़्यालु अची पियो जो उतां जे जत हुयो धनार हो उठनि जो ख़िदमत गुज़ार संभालींदड़ उनखे मारे संभालींदसि हुनखे मारी बदनी थी अची पई हुननि नबी बि सलाह सम्झ खे ख़बर पई त उठ कायो था वञनि पाण माण्हू मोकिलियऊं उन्हनि खे पकड़े आया पंहिंजे ॻोठनि खे वञी पहुता पाता पर आख़िर पकड़े आया न बि साईं हुन वीचारे जत सां जेका हुननि हालत कई उहा हालत हुनजा हथ पेर कपिया हुआ तबियूं करे हुनजे अखियुनि में सराई तपाए कढियाऊं मुसीबत करे बसि पोइ उहो ईअं मरी रखो जेको तव्हां ते तजावज़ो करे हद खां टपी वञे ओतिरो बसि अहिड़ी तरह मसलू उन्हनि मुसलो कयो उन्हनि खे बि ईअं मसलो कयो इहा हालत मुसल चइबो आहे यानी अहिड़े क़िस्म जी हरकत जेका हुननि कई हुई अखियुनि हुननि जे सां हिननि सां बि हर कई वई में इबरत आहे अलाह ताला थो फरमाए इन मां जदा जो हार बि न ला अलाह अलाह जे रसूल सां जेके लड़नि था जिन जी सज़ा इहा आहे ऐं उन्हनि सां अहिड़े नमूने जो जॾहिं कदम खणिबो त पोइ आईंदा जे लाइ इंसान ज़ात बाक़ी बि अहिड़े ग़लतियुनि खां बाज़ अची वेंदी आख़िर इंसान आहिनि इंसान खे हाफ़िज़ो आहे पंहिंजे सिर जो बचाव आहे इन ॻाल्हि खां बाज़ अची वेंदा हिते अलाह ताला इहा ॻाल्हि मुंहिंजी ॿुधाई आहे इहा ॿुधाई जेको हुननि जी सज़ा तौरु बयानु कई वई इलाही फर्माए त इंसानो अलाह जी फर्मा बरदारी करियो ख़ुदा जो ख़ौफ़ करियो अज़ाब खां पाण खे बचायो वसीलत रब ताला वटि तलब करियो त वसीले जी वसीले जेका लफ़्ज़ जी माना आहे वसलब माना त अलाह सां तालुक़ तव्हां पकड़ियो पोइ तालुक़ छा सां पकड़िबो आहे रब सां बानो कहिड़े वक़्त में वेझो थींदो आहे उहो अलाह ताला जो यादिगिरो निमाज़ ज़िकिरो सदकात अफ़ाफ परहेज़ इहा आमाल साल आहे इहो सभु अलाह सां वसुल आहे तालुक आहे यानी रब जे वसुल जी कोशिशि करियो अलाह सां तालुक़ जी कोशिशि कोशिशि करियो वसीलत माना अहिड़ी शइ जेका रब सां तव्हांखे चिंबड़ाए अलवसीलत अल साल ख़ुदा जो ख़ौफ़ करियो ऐं तलाश करियो अमल सालिह जी हिन रब जे तरफ़ वञण जे लाइ अमल सालिह जी कोशिशि करियो फी सबील अलाह जे रस्ते में जिहाद करियो हिकिड़ो वसीलो आहे जिहाद खां सवा जेसि ताईं जिहाद जो मौक़ो न आहे तेसि ताईं तव्हां ॿिया वसाइल वठो ॿियो वसाइल इहो आहे त निमाज़ रोज़ो तकवा त हारत इहे करियो ऐं अलाह जे रस्ते में जिहाद करियो लाल लख त जीअं तव्हां कामयाबु थी वञो इहो रब तबारक हुकुम फ़रमायो त इन तरह सां तव्हां पंहिंजी कामयाबी खे हासिलु करियो ऐं अलाह सां तालुक इन तरह जो तव्हां रखो वसीले जे लफ़्ज़ जी आहे माना बाक़ी वसीले जे लफ़्ज़ जी माना कबी आहे को शख़्स त शख़्स को अमल त कोन्हे कंहिं माण्हूअ खे तव्हां वठी अलाह जे आॾो ॾियो ए त ॻाल्हि ई कान्हे अहिड़ा साली क़रीब हुजी ॿुधायो त दादा माना अहिड़े रस्ते सां हलो जंहिं रस्ते सां साल हिकु हली आहे जाइदो फीस बि रहिया अलाह जे रस्ते में तव्हां जहाद करियो अल तव्हांखे कामयाबी मिले ऐं कामयाबी ईअं ई थींदी जो पंहिंजे रब सां माण्हू कुर्बा हासिलु करे वेझड़ाई करे रब ताला उहो ॿुधायो आहे त तव्हां मूंखे सभु करियो मुंहिंजो ज़िक्र करियो इन तदून मिंदूर न कयो बाक़ी जिन खे तव्हां ॿियनि खे सॾींदव अलाह खां सवाइ तव्हां जहिड़ा माण्हू आहिनि उन्हनि खे जेकॾहिं सॾींदव त उहो कहिड़ो वसीलो थींदो उहे ख़ुदि रब तबारक मताला जे तरफ़ वेझड़ाई जी तरफ़ सां कनि पिया जिन खे तव्हां सॾियो था तंहिं करे तंहिंसी साफ़ माना इहा आहे बाक़ी ॿिया जेके मुतदीन वग़ैरह माना कंदा आहिनि उहे आहे ई कान का माना अलाह ताला जी रज़ा जो तव्हां ख़्यालु रखो उनजे वेझे थियण जी कोशिशि करियो ऐं रब ताला जेके वेझे थियण जा रस्ता ॿुधाया आहिनि उहे ऐं फरमाई जिहाद अलाह जे रस्ते में करियो ऐं उनजे रस्ते में हलण जी पूरी कोशिशि करियो महिनत करियो त तव्हांखे नज़दीकी हासिलु थिए ऐं कामयाबी मिले इहो मक़सदु आहे बाक़ी इन लज़ीन कफ़र हुजनि माण्हू कुफ़ुर कयो अन लहम जेकॾहिं हुननि खे मिलिया माफ़िल जमिया रूए ज़मीन जहिड़ो खज़ानो क़िस्म माल जा सोन चांदी ज़ेवरात ज़मीन जहिड़ो खज़ानो अञा ॿियो बि कयोसि अलाह जे अज़ाब खां फित्री ॾियण जे लाइ तयारु थींदा चवंदा इहा दौलत असां ॾियो मगर अज़ाब न थिए मां तुक बि न ॿिनमि कोन क़बूल थींदो हिननि जो वलाम अज़ाबलीम अज़ाब दर्दनाक आहे चाहींदा जनम जे ॿाहिरि खां निकिरनि मगर इहे तमना मुस्त आहे अलत श हुकुम जी इलत शिरकत हूंदी आहे जेको हुकुम लॻंदो आहे मुश्तक ते तंहिंजी इलत हूंदी आहे माखज़ इश्तकाक जी माखज़ इश्तकाक जी आहे सिरकत चोरी लभे पोइ मर्द हुजे त औरत हुजे चोरी लधी तंहिंकत हुजे जो हुकुम हुन ते लॻंदो ऐं हिन ते नबी बि पाण अमल करे ॾेखारियो हिकिड़ी औरत हुई जंहिंजो नालो फातमा धीअ के सघी उन खां अहिड़े क़िस्म जी ग़लती थी बनू कबीले जी औरत हुई उन खां ग़लती थी हज़ूरनि वर सलाह वटि इहो आयो मुक़दमो पाण फरमाए फर्म हथु इहो फ़ैसिलो थियो किन माण्हुनि हज़ूर अनवर जे ख़िदमत में सिफारिश करण जो इरादो कयो ऐं हुनजो मक़सदु हुयो त पहिरियों मुजुर्म आहे ऐं छोकिरी हिकिड़ी नौजवान आहे वीचारी हुनखां ग़लती थी आहे ऐं हिन ॾोह जी ख़बर बि पई कान्हे सज़ा सख़्तु आहे अलाए क़ुर सस्ता अगरि क़ुर जे नाज़ थियण खां बाद जहालत उज़ुर न आहे इहो मसइलो आहे वॾे में वॾो क़ुर अची चुको आहे कंहिं माण्हू खे मसइले जी ख़बर न आहे जुर्म कयो अथई कानून लॻंदो जहालत उज़ुर न आहे जहालत बसि जहालतुर त न आहे जॾहिं क़ुर शरीफ़ जो हुकुम लथो ई कोन्हे तंहिं करे फतरत जे ज़माने वारनि खे अलाह तबार जान में कोन आणंदो छो त हुनखे ख़बर ई कान्हे हुकुम जी ॿिनि नबियनि जे विच में जेको सुस्तो ज़मानो हूंदो आहे जंहिंमें को बि इल्मु न हूंदो आहे दीन जी दानश न हूंदी आहे अहिड़ा माण्हू जेकॾहिं ग़लती करे विझंदा आहिनि त पोइ उन जे मथां सज़ा कान्हे ऐं उनखे कुफर जो ज़मानो बि न चइबो आहे हे त सिधो सो हाणे ईमान जो ज़मानो आहे इरफ़ान जो ज़मानो आहे उन इरफ़ान ईमान जे ज़माने में हुकुम लॻंदो कानूनी पोइ चयो केरु चओ हज़रत उसा बिन ज़ैद नबी अकरम सलाह सम्झनि जे हिकु ख़ादम जो ॿारु हुयो साम्हूं नबी अकरम सलाह सम्झनि जी परवरश में बि उहो नंढो ॿारु रहियो हो ऐं हज़ूर साईं जन जी हुन ॿार सां तमामु घणी मुहबत हूंदी हुई हिकिड़े दफ़े उसामोड़नि ॿारनि सां गॾु न बि साईं जे घर में आयो ऐं उसामे खे कुल्हे ते खणंदा हज़रत इमाम हसन साईं खे हिकिड़े कुल्हे ते उसामे खे ॿिए थी ईअं हूंदो पोइ हुन खां सिंघड़ी पई वहे त पाण कोशिशि कयूं त हिनजी सिंग कढां त सिधी खां तकड़ि में हुनजी सिंग कढी वरिती त न बि साईं जन चयो तकलीफ़ कनि नकिड़ो तकिड़ो खणी हुनजो घियूं पाण न पिया फरमाइनि आशा खे तूं कढेसि पाण बि इरादो कयूं त मां कढां आशा सिंधी खां तकड़ि में इहो कमु करे वरितो पोइ आयसि बि असां मां आयशा तूं हिन उसामे सां मुहबत रखी रखसामे जो जेको पीउ हुओ बिन हार साहिबु उहो बि शहीद थी वियो जंग में तंहिं करे नबी साईं जन जी वरी वधीक ॿार सां मुहबत हूंदी हुई बहरहाल इन उसामे खे माण्हू तयारु कयो त तूं नबी साईं जन वटि कर त इन माई खे छॾियो वञी पहिरें पहिरियों जुर्म आहे साम्हूं आयो अची वेठो साहिल अंदाज़ में शइ फरमाए थो सम छा आहे जा असां मालते फात्मा कयो आहे ॾोहो त जेको जत जो फ़ैसिलो आहे जेकर इन खे माफ़ु कयो जेकॾहिं नबी साईं जे हिन जे ॿार खे सिफारिश ते गरम थी वियो फरमायूं त हिन सम्झूं त हिन जो त नाहे कमु इहो समा क़ौम वेठी अलाह ताला लानत करे इहो त न सारा ते जो जॾहिं को हुन में वॾे ख़ानदान जो इज़त वारो माण्हू गुनाह कंदो पोइ हुन त गुनाह टारे छॾींदा हुआ सज़ा टारींदा हुआ ऐं जे हुन ग़रीब कंदो त हुन ते कानून जारी कंदा हुआ तव्हां ॾिसो त हीअ असांजे ख़ानदान जी इज़त वारी छोकिरी आहे तंहिं करे तव्हां इहा वारी मुंहिंजे जीअर जागंदी वारी रस्म आहे हाणे ई पर जेकर फातमा जी मोहम्मद जी खां चोरी सागिर थिए हा त मां हुनजो हथ सॼो भला अलाह ताला ज़बरदस्त हिकमत वारो आहे ईअं जेकॾहिं हिकिड़ो चोर पाकिस्तान में हथु कपाए विझे कानून में चोरी अहिड़ी तरह धाड़ियल न हिननि खे जेकॾहिं बाक़ाइदे इन तरह जी जेका क़ुर सज़ा चई आहे लॻी वञे त माण्हू धाड़ो कोन हणनि मुसीबत न करनि पर हुकूमत चाहे थी हिननि जुर्मनि खे मुआशिरो गंदो हुजे मखलूत हुजे ख़राबु हुजे त जीअं भली इहे पाण में फिटल हुजनि पिया विढ़नि कमज़ोर हुजनि त असां हुकूमत करियूं इहो अंग्रेज़नि जो इहो उसूल आहे जो चवंदा त माण्हुनि खे विढ़ायो हुकूमत करियो कमज़ोर करियो हुकूमत करियो न त हीअ क़ौम ताक़त वठी वेंदी पोइ जॾहिं पाण में हिननि जी वेड़ ख़तमु थी वेंदी त पोइ हुकूमत सां विढ़ंदा ऐं हुकूमत आदिल कान्हे तंहिं करे हुकूमत लाज़मी तरह सां लही वेंदी वरी कॿी हुकूमत ईंदी पोइ हुकूमत सां झगड़ो हूंदो पोइ क़ौम हुननि सां तनाज़ो कंदी पोइ चवंदी त अलाह जे रसूल जे फ़ैसिले ते लही चओ हाकम न कंदा बगावत कंदी पंहिंजे पाण सां बगावत जेका मुल्क करे उनखे हिननि थी कयूं हुकूमत जेको ज़ुल्म कंदो उनखां छा नथो ॾिसी बादशाही आहे कानून ईंदो आहे अलाह ताला पंहिंजे बादशाही जतलाईंदो आहे वियो महेशा जेके अदा करे महेशा जंहिंखे ऐं करे अलाह अला कुलशन क़दीर अलाह ताला हर शइ जो कादर आहे ऐं हुन हर शइ खे ॾिसंदड़ आहे संभालींदड़ आहे तंहिं करे तव्हां उहा जेका हक़ीक़ी सल्तनत ऐं हुकूमत हुनजी आहे ॿिए जी कान्हे का हुन हिकिड़े रब जी बादशाही आहे इख़्तियार ॿुञींदो आहे मुनासिबात त माफ़ी ॾे मुनासिबात त पकिड़े मुनासिबा कंहिं मुजिम खे सज़ा ॾे मुजिम जी केतिरी सज़ा रखे मखलूक अथसि पंहिंजी उनजे हालात खे उनजे कानून खे पाण पुॼाणे तंहिं करे कंहिं ॿिए माण्हू जो हिते सुवाल ई नथो पैदा थिए जेको तरमीमात आणे अलाह जे कानून में न बि अकरम सलाह सम्झनि खे फिक्र थी पियो केतिरा माण्हू अहिड़ा हुआ जेके अलाह तबारक अलाह जी बेफ़रमानी पिया कनि मथो चोरनि ऐं अहिड़े क़िस्म जे जवाबदारनि जो ऐं बेफ़रमाननि जो जॾहिं मसइलो आयो ऐं उन्हनि खे संसार करण जूं सज़ाऊं वग़ैरह आयूं त आख़िर ॾुख बि त थिए थो रब ताला नबी कम सलाह सां फ़रमाए थो त तव्हांखे ॾुख न थियणु घुरिजे ॾिसार जेके कुफर में तकड़ था कनि पिया कालू आमन चवनि था ईमान आंदोसि अफ़वाहम पंहिंजे वातनि सां वलम थो दिलनि खे ईमान कोन्हे हिननि जे दिलनि खे ईमान कोन्हे हे ॿिए क़िस्म जो मुजरिम आहे हाणे हिकिड़ो किरदार जो मुजरिम ॿियो अक़ीदे जो मुजरिम किरदार जे मुजरूं मुखे ॿुधाइनि पिया कूड़ खे हुया समाउन माना ॿुधण वारा कूड़ जूं ॻाल्हियूं ॿुधी ऐं उनजो शौक़ु रखी पोइ जासूसी कनि ऐं पाण खे मक़बूल कराइण जी कोशिशि कनि अहिड़ी तरह समाउन समाउनि ॿियनि ॿियनि ॿियनि क़ौम क़ौमुनि जूं बि ख़बरूं ॿुधनि उतां हालात खे जाचे लमिया तूक तो वटि अचनि कोन तोसां उहे ॻाल्हियूं कोन कनि ऐं तव्हांजी सिधी सही दुश्मनीअ मुखालफ़त कनि अहिड़ा यूदी माण्हू यानी ॿी जमात जंहिं उन्हनि खे मोकिलियो हुयो उहे पाण वटि कोन आया तव्हां वटि पोइ अचे तव्हां जूं ॻाल्हियूं उन्हनि खे ॿुधाइनि अहिड़ी हरकत करण वारा माण्हू तव्हांजी तकरीर तव्हांजो वाइज़ तव्हांजी नसीहत तव्हांजो क़ुर ॿुधायल हुनजी ॿी माना वञी हुननि खे ॿुधाइनि अहिड़ा हिकिड़ा माण्हू हरकती बरकती बनूकरे जा माण्हू नंढी साईं जन वटि ईंदा हुआ हू त हरकतूं कंदा हुआसीं फ़ुज़ू पोइ वरी हो चवनि हिननि खे पाण में त जेकॾहिं तव्हांखे अहिड़ियूं अहिड़ियूं ॻाल्हियूं ॿुधाए त पोइ वठोसि वेलम वेलो जेकॾहिं न ॾिना वञो तव्हां इहा पोइ तव्हां हुनखां बचायो पाण खे माना दीन जो फ़ैसिलो हो पाण कंदा हुआ ऐं नबीअ जे मथां उहो फ़ैसिलो हरींदा हुआ चवंदा खे असांजी ॻाल्हि नथा कनि त पोइ ज़रूरत कान्हे का उन ॻाल्हि जी माना पंहिंजो जेको बुनियादी असांजी दीन लिफ़ाफ़े में कंहिंजी ॻाल्हि न त पोइ हिननि खां तव्हां पाण खे महफ़ूज़ रखो यूरी थो जंहिंजे लाइ अलाह ताला गुमराह करण जो इरादो कंदो आहे सूद खाइनि कूड़ हणनि माण्हुनि खे ठगनि इहे हूंदी अहिड़े क़िस्म जूं बदनाम हरकतूं करण खां हुननि खे को शर्म न अचे फैन जाऊ त तो वटि अचनि त पोइ फाकु पहनुमि त बि तूं पंहिंजो इंसाफ़ सां फ़ैसिलो करे कर वारुमि बाक़ी हिननि जूं जेके पिछड़ायूं आहिनि फ़ैसिले जे वक़्तु हुननि खां तूं मुंहुं अदालत हर हिक जे लाइ आम हूंदी आहे मतिलबु आहे त तो वटि जेकर अदालत जे लाइ अचनि त पोइ अदालत आम आहे अहिड़ो मुजरिम ॾोहारी पुछड़ो कहिड़े बि क़िस्म जो माण्हू हुजे अदलीअ में अचे त पोइ हुनजे हुनजे ॾोहनि जो न ॾिसबो अदालत आम आहे इंसान ज़ात जो हक़ु आहे बाक़ी उहे माण्हू दीन जा ताबेदार थियनि या न इहो जुदा मसइलो आहे उनजे लाइ त पोइ पंहिंजे पंहिंजे जाइ ते हुकुम आहिनि कहिड़ी तरह सां कजे इन लाइ इहो बि नुक़सदु थींदो हक़ु मूं न कयो वेंदो मूं तौरात तोखे कीअं था इहे मुनसिफ़ बणाइनि हालांकि उन्हनि वटि त तौरात बि आहे इहा हुकुम लाइ तंहिंमें ख़ुदा जो हुकुम मौजूदु आहे पर सुमय तौल ॿुधो फिरनि था इहे मोमिन न आहिनि हक़ीक़त में हुन पंहिंजे तौरात फिरी विया आहिनि ऐं इहे हिननि में ईमान कोन्हे को न त उहो तौरात आसमानी किताब आहे उन्हनि ते राज़ी थियनि हा त जेकर उहो तौरात हुननि खे सिधो तुंहिंजे ख़िदमत में आणे हा तौरात में हुकुम आहे त न बि अगरि सलाह जी ताबेदारी कजो आख़िर ज़माने जो न बि आहे ऐं हुन में मसाइला मसाइल सभु ॻाल्हियूं आहिनि सॼो इंतिज़ाम रखियलु आहे पर जॾहिं हुननि पंहिंजे तौरात खे फिटी कयो आहे त पोइ तव्हांजी ॻाल्हियूं कीअं मञींदा मगर अचनि त तव्हां वरी बदालत कयो ऐं उहो तुंहिंजो फ़ैसिलो तौरात जो फ़ैसिलो हिकु ई फ़ैसिलो हूंदो अहिड़ी तरह सां हिकिड़े दफ़े आया हिकिड़े मसइले में ज़िना जो मसइलो थियो सागर पोइ उते हुननि चयो त मोकारो कबो ऐं हुनखे शोहरत ॾिनी नंढो ॾिजो बसि अरीर माण्हू अञा अहिड़ी ग़लती थी वरबा ऐं अवाम उन्हनि वटि मसइलो ईअं मशहूरु न हो उन्हनि मसइलो जीअं जी मुंहिंजी ई सज़ा ई उहा मारा आहिनि जी सज़ा शादी शुदा शख़्स खां जेकॾहिं आहे इहो मसइलो पर हिननि माण्हुनि इन बारे में क़ाबील कई पैसा पैसा वठी हुननि जे हाल में अहिड़े क़िस्म जी ग़लति पोइ जॾहिं इहो वाकियो थियो त इख़्तिलाफ़ थी इश्तराफ़ कम आलमनि जे विच में यहूद जे अंदरि नेठि मजबूर कया विया चऊं चङो भला हलूं था नबी साईं फ़ैसिलो करायूं आवाम जो चयो त उन वटि हलूं हज़रत अब्दुल हज़रत अब्दुल हुयो सहादी रसूल सलाह जो मुस्लमान हो उन ते नबी साईं खे त साईं तौरात में इहो मसइलो आहे सो तव्हां हुनखे चइजो त तव्हांखे तौरात ते था फ़ैसिलो कयूं आया पाण खोड़ तव्हांजे फ़ैसिलो कंदासीं तौरात तौरात शरीफ़ खणी आया ॿ पना तौरात जा पाण में चिमड़ाए छॾिया आहियूं जिते आयात हुई वर्क उथलाईंदा वञनि लभे कान नेठ हज़रत अब्दुला जेको हुयो बुज़ुर्ग उन चयो त बाबा मां ॻोल्हींदुसि उहो तौरात ॼाणू हो घणे क़दुरु आया तुंहिंजो हफ़िज़ हुयो ॻोल्हींदे ॻोल्हींदे महसूसु कीअं हिते छा आहे ॾिसे त हिते ॿ वर्क चिमड़िया पिया आहिनि आस्ते आस्ते करे खोले पटे जुदा कीअं जुदा कीअं त आयत निकिती त उन्हनि जो जेको हिते रहो उन त पाण खे थी मिली वञनि पाण खे थी मिली वञे ईअं करे हथु मथो रखी वेही रहियो के ॾिसो को आहे ॾिसो को आहे ईअं थो करे हिन करे भरे फैज़ा तलू छो निकिरी पई हुन में लिखियलु पर जुमो मां जेकॾहिं शादी शुदा मर्द औरत न कनि त मूंखे मारियो लॻी छॾनि वठी हुनखे को आम न थी वियो वॾो मरी आहे इन अंगल फी आहे हुदन असां तौरात नाज़ कयो आहे उनमें हिदायत आहे नूर आहे जेके असलम आदू किताब अलाह ताला थो फरमाए त असां नाज़िल तौरात खे उनमें हिदायत आहे उनमें नूर ऐं रोशनी आहे उन ते हुकुम कंदा आहिनि पैगंबर उहे पैगंबर जेके हुकुम बरदार आहिनि हुकुम खणी आया आहिनि लीलदीन उन्हनि जे लाइ जेके आहिनि जे लाइ बि हुकुम खणी आया आहिनि अलाह जो उन्हनि खे ॿुधाया आहिनि ॿिया रबानी दरवेश वलाबार आलम वल आबार किताबनि लाइ आहे हिन वास्ते जो उहे हिफ़ाज़त कराया विया आहिनि अलाह जे किताब खां माना उन्हनि खे पासबान निगाबान ठारायो आहे अलाह जे किताब जो वकानूअ अलाए शहदा ऐं उनजी ख़बर रखंदा आहिनि हुननि खे पतो आहे त क़ुर में छा आहे तौरात में छा आहे पर नवास तंहिं करे तव्हां माण्हुनि खां न ॾिजो मूंखां ॾिजो वॾा तश्तर में आयाती समन करीरा मुंहिंजे आयात जे मुक़ाबले में तव्हां रक़म थोरी वठी आयातुनि खे फेराए अलाह जे हुकुम खे बदिलायो इहो न करियो मतलबु हुकुम अलाह जेको फ़ैसिलो न कंदो अलाह जे नाज़ थियल किताब ते किताब जे हुकुम खे छॾियो पोइ त कताब न अलाहिनि असां लिखियोसीं उन्हनि ते की इन किताब में अञा नफ़्स बि नफ़्स जान जे मुक़ाबले में जान आहे इहो लफ़्ज़ क़ुर में ख़ुदि अची वियो तंहिं करे हाणे क़ुर जो फ़ैसिलो आहे जेके चवनि था त हू आहे त इहा आयत मनसुख़ आहे हुन आयत सां अलहर बिलहर सां ग़लति था चवनि मनसुख कान्हे छाकाणि त हीअ हाणे क़ुर जो मसइलो आहे तौरातुरान जी ॻाल्हि ॿिनि क़ुर में आहे त हाणे क़ुर जी ॻाल्हि आहे ॿिनि किताबनि जो इतफ़ाक़ माना हिन किताब जो मसल न ईअं न आहे हे उमूम आहे उहो ख़ुशूस हो पर उते अञा हज़रत इमाम मालिक जेका माना कई आहे नफ़ीस माना कई आहे अलहर बिलहर माना हुर जेकॾहिं को खून करे वेठंदो तो आज़ादु माण्हू उनजे मुक़ाबले में खूनी हुरत मार्गो ॾेई छॾियो अहरार में बि इहो कानून आहे बाननि में बि इहो कानून आहे औरतुनि में बि इहो कानून आहे उते एतिरी माना आहे माना को चए थो भला औरतुनि में कानून न हलंदो बाननि में हलंदो बाननि में न हलंदो पर आज़ादनि में हलंदो आज़ादनि में न हलंदो पर बाननि में हलंदो हुनखे फेराइश घुरायो इहो शुभ हज़रत इमाम मालिक थो तो फरमाए त तो कोन्हे पर माना जहिड़े जहिड़े क़िस्म जो जीअं वाक़ियो थी पियो हुन गुरेज न कबो बाकी रहे मसइलो तो आज़ाद बांधे खे बानो आज़ाद खे मर्द औरत खे औरत मर्द खे क़तल करे बानो औरत खे औरत बांधे खे क़तल करे इहो इन नफ़्स में जान जे मुक़ाबले में जान आहे इहो हिन हुकुम आम करे छॾियो हज़रत मां साहिब हुन खे इन तरीक़े सां हिनखे सम्झो आहे तंहिं करे हे जीअं क़ुर बैनल अक़वामी आहे तीअं मसइलो बैनल अक़वामी आहे बाक़ी हिकिड़े ज़िमीअ जे मुक़ाबले में कासर जे मुक़ाबले में मुस्लमान खे हज़ूर अंदर सलाह ज़िमी जे मुक़ाबले में हदीस अचे थी त मारियो हुयो हिकिड़े मुस्लमान खे घुर रखे चइबो त हक़ हुननि जे रत जा बि उहे जॾहिं जो असांजे इस्लाम जे कानून खे हुननि तस्लीम कयो आहे हुकुम खे तस्लीम कयो आहे हिकमत खे तस्लीम न कयो आहे हिकमत खे तस्लीम कंदा आहे त हुनखे मुस्लमान चइबी हा हुकुम खे तस्लीम कयो अथनि तंहिं करे हुनखे ज़िमी चइबो असांजे हवाले चइबो इहो पोइ उन्हनि पंहिंजे माल ऐं जान जी हिफ़ाज़त कई आहे जान जी हिफ़ाज़त इहा आहे त हुनजे मुक़ाबले में असांजो माण्हू जेकर हुनखे मारींदो त हुनखे मारिबो माल जी हिफ़ाज़त इहा आहे त जेकॾहिं को चोर चोरी कंदो कंदो जान जी बि हिफ़ाज़त माल जी हिफ़ाज़त इस्लाम बन लाइ हवा पोइ फरमाइश जान जे मुक़ाबले में जान आहे अख जे मुक़ाबले में आहे बंद जे मुक़ाबले में अमीर जे मुक़ाबले में ग़रीब ग़रीब जे मुक़ाबले में अमीर बराबरि आहिनि गुरु किसास ज़ख़्म जो बदिलो थींदो हुन तसदक बि जेको माफ़ करे पोइ कफ़ारत लॻो गुणाहनि जी का आहे जंहिंजो इब्राहिम अल जंहिंजा चारि औलाद ऐं ॿिया टे हज़रत यूसलाम हज़रत जाकूबल हज़रत इस्माइलाम हज़रत इसाक़ाम जंहिंजा चारि इहे वॾे में वॾा मेंबर हुया जंहिं इहो दीन खयो उहो दीन हलंदे हलंदे जेन पंहिंजो विञाए छॾियो उनजे पुठियां आंदोसि ई सभु तौरात में जेके ॻाल्हियूं हिदायतात में हिदायत लाइ अलाही में मलम जे हुकुम जे मां अंदर हाणे जेके फ़ैसिलो अलाह जे नाज़ न कंदो माना हाणे इन इंजीर जो तकर में न आहे जहिड़ी तरहदनि जे अंदरि भाण जलाल हूंदी मसइलो आहे असां हर हिक जो रस्तो ऐं तरीक़ो अमल जो राह अमल जुदा रखियो आहे जुज़ियात में फ़र्क़ु थींदो उसूल छा थियो आहे पंहिंजे मतिलबु इहो आहे उसूल जी तस्दीक आहे इस्लाम में अरब जे तहज़ीब में अंबियात्रामज़ीब जी रिआयत कंदो आहे तहज़ीब में भाणे जी पराओ लिखियो वेंदो हो तंहिं करे न हुयो अरब जे तहज़ीब में भाणे जिथे पंहिंजी अलाह चवंदा तंहिं करे आराम थी वियो मथे आयो त अल्ला ताला क़ौम जे तरीक़े ते अंबियाक्राम जे फितरत खे हाणे फितरती तंहिं करे अलाह ताला ॿुधाईंदो आहे इन इम्तहान में पास थी दिखा दी जो जब मदीने मुनवर आया तो नहीं बैतुल मुक़दर में कंदा रहिया पोइ तो अलाह ताला फेराए हिननि खे ॾिठो इहो इम्तिहान हो कुरैश जो ऐं मुहाजिरीन मुहाजिरीन जा जेके काबतला शरीफ़ छॾे आया उन्हनि जो इम्तिहान तंहिं करे नेकीअ में तकड़ाई करे अलाह मर्ज़ुकुम अलाह जे तरफ़ तव्हांजे मोटण आहे जमीन खां नज़दीक में मां कुम पथर हुउमि ॿियो हिकु इहो हुकुम ॿियो तव्हां ते हुकुम आहे त इन्हनि जे विच में फ़ैसिलो कर जेके अलाह नाज़िल कयो अलाह त तो आवाम नफ़्स जे ख़ासि जे कदम थी हिननि खां अला कोशिशि कंदा आहिनि तरक़त करे हिकु ॿ वाका ॿुधाया विया आहिनि ॾाढो पेश आया ख़्यालु इहो हो मुसलमान जेको मंश आहे जहान में तव्हांखे अहिड़ो इल्ज़ाम मुक़दस करे ॾिनो आहे पंहिंजो फ़ैसिलो अलाह जे तरफ़ां इहे फ़ैसिला आहिनि जेके हिदायत ऐं अहमद सां अंदियात मोकिली जेके महफ़ूज़ आहिनि सुफ़ ऐं जाहिद जे अंधेरे खे ख़तमु करण जे लाइ अलाह ताला मोकिलिया त जीअं तव्हां पंहिंजे रब सां सही माना में तालुक क़ाइमु करे सघो بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا أيضا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم الكفار أولياء واتقوا الله إن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 फरमायो हिते कुफार मुमराद मुशरक आहिनि जिन जे नज़र में सदन मज़हब खां मथे का बि शइ चङी कान्हे उन्हनि जो शिल्प उन्हनि जो कुफ़र सारी दुनिया में सभिनी जे मज़हबनि खां कंहिं क़िस्म जा आहे रब ताला फरमायो त इन्हनि सां तालुकात बि न हुजणु खपनि हिकिड़े मुस्लमान जे नज़र में पंहिंजे मज़हब खां वधीक काश अज़म वर्म न आहे तंहिं करे हुनखे इहा ॻाल्हि ॿुधाई वई यूद ऐं नसारा ऐं मशरकी तव्हांजे मज़हब ते कानू मस्करी कनि था शाइर चाहे निमाज़ आज़ान ॿिया अहिड़ा दीन जा कम क़ुर पढ़नि उन्हनि ते मज़ाक था ॿिया माण्हू जेके हिन में ख़ामोश था रहनि ऐं नफ़रत नथा कनि कोशिशि था थियनि इहे मुनाफ़िक थिया हिकिड़ो देवरमती करे ॿियो ख़ामोश रहे देवरमती कंदड़ त ज़ाहिर थियो ख़ामोश रहंदड़ उहो मुनाफ़िक आहे कुफ़ार जे अहिड़े कमीनी हरकतनि जे मुतालिक़ जेको बि फ़र्द मुस्लमान दिलि जे अंदरि गैरत ईमानी नथो सम्झे उहो कहिड़ो मुस्लमान चइबो पियो अहिड़े माण्हूअ सां वरी ॿियनि जो तालुक हुजणु घुरिजे वरी देरि जे लाइ बि हिन सां तालुक नफ़रत नथो रख ॻाल्हि छॾिजे उहे काफ़िर आहिनि उहे ज़िदी आहिनि इस्लाम जा दुश्मन आहिनि इन सां कत नज़र करे ठीकु आहे पर हिकिड़ी ॿी ॻाल्हि त ज़रूरु आहे असांजे दीन सां मश्करी कयूं इहा ख़राबु आहे दोस्ती जे तालुकात खे टोड़ण जे लाइ एतिरो काफ़ी आहे मतिलबु इहो आहे त जेके माण्हू दीन सां मस्करी कनि था इहो हिकिड़ो मसइलो आहे इस्लाम सां अदावत ऐं दुश्मनी करणु इहो ॿियो मसइलो आहे कुफर ज़िद में आहे हिन में कहिड़ो शक आहे पर कुफर जो जेको मामिलो वधे इहो जो मुस्लमाननि जी अज़ीत ऐं इस्लाम जे सां मस्करी ऐं शाइर लाइ हरकत शुरू कनि इहा बुरी ॻाल्हि आहे इहा न हुजणु घुरिजे पोइ जॾहिं यहूद ऐं नसारा ज़ाती तौर इहा दुश्मनी रखनि था ऐं मुशर्क ज़ाती तौर अहिड़ी दुश्मनी रखनि था वरी जॾहिं इस्लाम जे बरसाति खे लफ़्ज़ ॻाल्हाइनि त ॿिया माण्हू अहिड़ी ॿुधनि था उन्हनि माण्हुनि सां बि तालुक न हुजणु रब तबारक बताला इन्हनि काफ़रनि सां तालुकात जे जो हुकुम फरमायो दोस्ती न हुजणु घुरिजे मरास में इन्हनि सां न हुजे हिन में शक न आहे हिननि जी मज़हबी शिरंदी आहे यूदी जुदा नसारा जुदा हिक ॿिए खे बातनि खां कोठी मुशरक वरी उहे पंहिंजे लेखे बहराल इहे सभु गॾिजी इस्लाम जा जुदा आहिनि पाण में इहे मुतफ़ थी वञनि था हरी इस्क में अचे थो फरमाए रसूल हिकिड़ो इहे सभई जॾहिं इन्हनि खे मुक़ाबले जी ज़रूरत पए थी इस्लाम सां त हिननि जो को पाण फ़र्क़ु कोन्हे इन्हनि जी बंदी ईअं सम्झणु घुरिजे जेका आसा बि जंग हुजे जीअं घर में हिक ॿिए सां घर जी आक्ती आहे पर जॾहिं ॿाहिरां ॿियो जुदा ईंदो तोसां सभई गॾिजी रहंदा हीअ आहे काफ़रनि जी हालत तंहिं करे अला ताला ॿुधायो सां दोस्ती तालुकात तव्हां वियो उनजे नतीजे में फ़ाइदो ई थींदो त जेके माण्हू तव्हां सां हूंदा सचा हूंदा उहे सचा थी बीहंदा कूड़ा हूंदा पधरा थी पवंदा इन मुनाफ़नि जो हिकिड़ो रईस हुयो हुयो हीअ तूं उन्हनि जे बारे में रब नसारा वॾिया ईमान वारो तव्हां न वठो जो हिन सार खे पंहिंजे वार दोस्त करे इहे हिक ॿिए में पाण में दोस्त आहिनि जेको इन्हनि सां दोस्ती रखंदो तव्हां मज़ा उहो उन्हनि मज़ा हूंदो तमामु सख़्तु हुकुम आहे वाराफ़िर सां तालुकात रखण में उन्हनि मझ लेखियो वञे अलाह जे तरफ़ां वॾी भुलकार आहे इहा त पोइ मुनाफ़नि खे त इहो हुकुम लॻी वियो त इहे काफ़िरनि मज़ा आहिनि इन्हनि जी पैगंबर जे सलाम सां या मोमिननि सां जेका ज़ाहिरी दोस्ती आहे इहा कहिड़े हद में चइबी फरमाए थो त तरल बि मर्द जिन जे दिलि में बीमारी या मर्द ॾिसो था विसारियूं नथी इहे ड्रोड़ी बि उन्हनि सां मिलनि बीमार दिलि वारा ड्रोड़ी मिलनि था उहे आहिनि मुनाफ़िक जे न चवनि था नक्शा तुसी माना दाया छा करियूं मुस्लमाननि जे पकड़ ते जवाबु था ॾियनि त सही असां छा करियूं ज़माने जी गर्द छा तंहिं करे असांखे हर कंहिं माण्हू सां सलो रखिणो आहे असां मिस ग़रीब जेकॾहिं काखरनि सां तव्हां वांगुरु ज़िद करे ॾियूं त कॾहिं न कॾहिं को अहिड़ो इतफ़ाक़ थिए जो असांजे मथां उस्तादु पइजी वञे मुसीबत में अची वञूं तंहिं करे मिली रवादारी रखूं था अचूं मतिलबु त दुनिया जा नफ़ा उन्हनि खे मंज़ूर आहिनि ईमान जे मुक़ाबले में इहे कहिड़ा माण्हू चइबा जिन जी नीयत जी हैसियत इहा आहे इस्लाम जा दुश्मन उन्हनि सां दोस्तियूं इन्हनि माण्हुनि जे कुफर में कहिड़ो शुबो थी सघे थो मुनाफ़नि में के हिकिड़ा अहिड़ा माण्हू हुया जिन जंग उहिद में लड़ाई जे जॾहिं अंदाज़ कुझु बदिलियल ॾिठो त पोइ चवण लॻा असां फलाणे यूदीअ सां फलाणे नसरानीअ सां दोस्ती रखंदासीं छो त उहे कुवत वारा माण्हू आहिनि हिते आयल आहे जंग में नसारा कोन आया तंहिं करे के मुनाफ़ जेके थोरा घणा जंग में हुआ ऐं मुस्लमाननि जे जंग में कुझु थोरो घणो नुक़सान बि नज़र आयो छो त असां पंहिंजा ज़ाती ज़ाती तौरनि सां तालुक रखंदासीं ज़रूरत अचण जे वक़्तु पोइ उन्हनि जो मज़हब बि खणी इख़्तियारु कबो अलाह ताला फरमाइ जेके हिननि सां दोस्ती रखनि था इहे काफ़िर सां दोस्ती रखनि असांजे साम्हूं सवलो ऐं वॾो मसइलो आहे काजयानीअ जो माण्हू पंहिंजे मामलात में नौकिरियुनि में तिजारतुनि में ॻाइनि ॻाइण में कर्ज़ जे ॾियण रखण में हिन कावयानी सां तालुक़ु रखनि था इन सां अलुक खे तव्हां हिते हिन फ़तवा ते मुंतबक करियो फ़र्क़ु न आहे छो त मुनाफ़िको पाण खे मुस्लमान कोठींदो हो अंदर हो हे पाण खे मुस्लमान कोठनि था ज़ाहिर गुलाम तादीन खे मञनि था तंहिं करे मोर त पिया पोइ जॾहिं मख़फ़ी काफ़िर ऐं ज़ाहिर मुस्लमाननि सां इहो हुकुम आहे उन्हनि जे लाइ बि सख़्ती आहे हिन वक़्त मुस्लमाननि जा तालुकात आहिनि इन्हनि जे लाइ इहा साफ़ पतो आहे त इहे हूंदा इहे पाण खे वक़्त ते नथा बचाए सघनि वक़्तु इंसान जो ॿिनि क़िस्मनि जो हूंदो आहे हिकिड़ो दुनिया में हूंदो आहे आख़िरत जो त मौत जे वक़्त खां वठी शुरू थो दुनिया में जेकॾहिं हिसाबु वरितो जीअं रब ताला जी फिकिरी कानून आहे छाकाणि त जेकॾहिं नबी अकरम सलासन जे नाले वठण वारो ई को बि न हूंदो पोइ यादि रखणु खपे त दुनिया जी उमिरि कान्हे जे दुनिया जी उमिरि आहे इहे फिरका बाटला ख़तमु थींदा कट ॿार तव्हां सयाती सलासन कज़ाबुल मूंखां दाला जी कंदा ख़बरदार बि कोन्हे इहो जेको अदब थिए थो हिकु ॿ टे जे लिहाज़ खां आहे अहिड़ा घणा माण्हू गुज़री चुका आहिनि ॿावीहो दाल आहे जेको पाण जी दावा करे बीह रहियो तंहिंजी माना त अञा अठ दजाल पई पिया आहिनि ॿावीहनि खे टेवीह ख़तमु कंदो टेवीहनि खे चोवीह ख़तमु कंदो अॻे अॻियनि दजालनि जो नालो कोन्हे नालो कोन्हे हिन वक़्तु ॿावीह जो नालो आहे इहो अदब लाज़मी तरह सां इज़ाफ़ो अदब जो पोएं अदब खे ख़तमु कंदो आहे इहो फितरी कानून आहे त इहे ख़तमु थींदा हीअ ई जुदा शहर त मुस्लमाननि जो इम्तिहान आहे ॾिसूं त इन दौर में कहिड़ा माण्हू आहिनि जेके इन्हनि सां तालुकात रखनि था या नथा रखनि मुस्लमान तबूक जे लड़ाईअ में छटीह हज़ार जो लश्कर हुयो जंहिंजो बयानु ईंदो हज़ूर अमर सलाह जन जांच पई उते नज़र कोन आयो बहादुर माण्हू हुओ महांग्र मुख़्त हो जवान हुयो उथण जो माण्हू ॿियो सा बि ख़बर अनुसारी साईं जॾहिं चादर कुलनि ते विराईंदो आहे हिन पासे ते बि ॾिसंदो हुन पासे ते बि ॾिसंदो आहे पंहिंजे पासे जे बि मुश्किलात में कीअं छटीह हज़ार हिकिड़े माण्हू जे मथां नज़र जॾहिं मोटिया बि कान थी वञे रहे माफ़ी वठंदा घुराईंदा वञनि जॾहिं का बि आयो त मूंखे दलील जी कुवत चङी आहे अलाह अलाह जे रसूल चयो मां दिलि में त जेकॾहिं हिन सां कूड़ हणंदो त ॿुधाईंदो त कूड़ो थी तंहिं करे कहिड़ी ज़रूरत आहे अलाह अलाह जे रसूल सां कूड़ जी ॻाल्हियूं न खपे मां बि ॻाल्हायो आहे हाणे तालका थोरी सलाम कलाम सॼे शहर जो बंदि मामलो वापारु मुस्लमान जो दुकान ते हुनखे सोधेसि हफ़्ते खनि खां पोइ पंद्रहं ॾींहं गुज़रा घर वारनि खे पंहिंजनि टे माण्हू मुरादीह शरीफ़ चयो त इस्लामी अज़ीम अमर में जेकॾहिं صرف छा تو کرے थो تعلقات कंहिंसां तालुकात हिननि माण्हुनि सां तालुकातनि सां जेके माण्हू हिननि सां تعلق رکھن تا उन्हनि सां वरी तालुक कयो वाजिबा छो त इस्लामी हैरत ऐं जज़्बो जेकॾहिं क़ौम में थी वञे हिकिड़ो ॾींहुं बि रही नथा सघनि अहिड़े सारे मुल्क में कंद मु नव करोड़ मुस्लमाननि में हिकिड़ा थोरा माण्हू इहे हुकूमत कनि उन्हनि जे मथां गुलाम बणा नबी अकर सलाह जे ऐं نبوت मुबूवत जे इज़त ते हमले कंदड़ शख़्स खे पंहिंजो मुर्शिद न बि सम्झनि या कहिड़े क़िस्म जी क़ौम आहे ऐं कहिड़ा ई माण्हू आहिनि जे करे हिन सां तालुकात रखनि ग़ैरत जो इज़त जो मसइलो हो तंहिंमें असांजी क़ौम अंग्रेज़नि सां लड़ी हिते इज़त जो मसइलो बि आहे जो हाक में बणिया आहिनि गैरत जो मसइलो आहे जो मुनकर जा ख़ात्मी जा मुनकर ऐं धोखो था ॾियनि मुस्लमाननि खे असां मुस्लमान आहियूं ऐं हुनजे लाइ कंहिंखे को ख़्यालु ई कोन्हे हेॾे वॾे कम जी ज़रूरत आहे उहा कम अचे त इन मसइले ते न अमल कंदी न हिनखे सम्झंदी इन लाइ जंहिंजे दिलर भॼंदा वेंदा हुननि चवंदा नुक़सान थो थिए माना दार मुसीबत मथां पहुचे मथां त गर्दस्ती थिए मथां नौकिरी उभरी टे माण्हू उहे आहिनि जेके कसम था कनि पंहिंजे पते करण लाइ साफ़ु नुक़सानु आहे बदलत आहे अमल हुअण जा करत थी आहे केॾो नेकीच माण्हू कोन करे हे आहे हुकुम उन्हनि शख़्सनि खे जेकर उहे दोस्ती था रखनि पर ॿिया मुस्लमान जिन मुस्लमाननि में हिकिड़ो नुक़सानु अची वियो उन्हनि खे तंबी अची पई इस्लाम जे तबदी हुजणु ऐं बाक़ी रखणु ऐं हिफ़ाज़त जे मुतालिक़ रब तबारताला अज़ीम शान पेशीन कोई कई आहे काफ़रनि जे दोस्तीअ खां मना करण बाद मवालात जो मसइलो तवालात जो मसइलो मुमकिन हो त को शख़्स या कम दोस्तीअ जे ज़ में अची ख़ुदि काफ़िर बणजी वञनि जेके दोस्त अचनि था इहे अलॻि अलॻि इहे कादानी थींदा हा असांजो वॾेरो कादानी आहे हिन वक़्त में हा ऐं कामोरो बि कादानी आहे वॾो कामोरो मथे क़िस्म जो जेको न आहे कली बि होॾनि ते आहिनि त सभु कली पर उनखां घटि जेके थोरा आहिनि उहे काॾियनि छो त उन्हनि जी इज़त था कनि उन्हनि जे दिलनि में नफ़रत कान्हे त पोइ इन्हनि ते जेकर न ज़ोर पइजी वियो चवंदा त असां पंहिंजे दुनिया खे मोकब थी वियो पंहिंजे दीन खां फिरी अकबर जे ज़माने में इहा सूरत पेश थी माण्हू मुरक थी विया ज़कात जे मसइले में न पिया ॾियनि हालांकु पढ़ियो न आहे हिननि सां छा कबो कोस अलाह थो फरमाए कुझु बि नाली सत कनि त हिननि खां माल वठी अला कला रखो उहो असांखो वकात वठंदो उहो असांजी तकलीफ़ कंदो उहो असांजी तस्की हलो न बि वकात कंदो न जेको माण्हू रहंदो हले न वठंदा न बीहंदा त असांखो सभु को ख़्यालु अदालत सिधी जवाबु न ॾिनो कीअं हलो मुनाज़ो कीअं हाणे ख़ासि ॻाल्हि आहे त पोइ सभु दिलि ख़तमु थींदो ख़तमु त एतिरी असांजे अलावा ग़लती थी गुज़री आहे जो किताब पढ़ाइणु दौरा हिन जा करणु हीउ केॾा मसइलो आहे त ख़तमु मसइलो इहो ख़तमु मसइलो आहे मोकबात खां मुकमात जी तरबियतायत में को दौरा थींदा आहिनि छा दौरो बि न आहे समाए थो त जेकॾहिं को शली कहिड़ो आहे दलील खपे न छेट सिधी शखनि खे कुझु बि आहे न इलाह कयो न छा इस्लाम जा कुझु आहे नथो सम्झाए हर ॻाल्हि ते नंढो कंदो जेको दिमाग़ ऐं जंग में ज़कात में हिकिड़ो टुकड़ो वठंदो आहे सख़्तु लड़ाई न जान वञे त वञनि थियनि सिधी कटियो जेका रसूल तॾहिं त तस्वीर सुञाण बि आहे त तो वण जी तस्वीर आहे जानवर जी न आहे गाय जी तस्वीर आहे घोड़े जी न आहे अलामो अलाको हिकायात जो आहे महाकात जो अलाको आहे नबीअ जे इल्म में सिद्धी अकबर जे इल्म में अलाको महाकात जो आहे अलाको महाकात जे मां हिकिड़ो हिकिड़े जो इल्म ॿिए जी हिकायत कई वॾो मसइलो आहे अलाह ताला क़ुर शरीफ़ जी आयत नाज़ करे छॾी जंहिंजो ज़रूरु अॼु सिंधी गॾु पर जेका ख़तमु थियो आयल जो नाम न मैर त ॿियनि कोन आंदी नई जेके पंहिंजे दीन खां फिरी वञे त असांखे यादि कंदा बि ख़बर अलाह जी ख़बर आणींदो इहो तूं मुहबत रखंदा इहे कोन हुई उहे पंहिंजे रब सां मुहबत रखंदा अॼु जे मथां ॿार जक पर हूंदा ऐं ज़बरदस्त हूंदा काफ़रनि ते अलाह जे रस्ते में जिहाद कंदा अलाह असां लाहिनि मलामत कंदड़त खां बि न विझंदा मलामत करे तव्हां छा था करियो आहे जेका इंसान खे मिले थी जे फिचने जे वक़्त में ज्यादा हक़ ते मुस्तीम साबित क़दम बीहे ॿियनि खे बि हलाकत खां बचाए हुजे मुसलमाननि जे तरबी वञे ऐं चए तारी दुनिया सां मुसलमान कौम कुफार जे करे मवाला था कनि चवनि त मुसलमान छा कंदा तबाह कंदा अहिड़नि माण्हरमाए थोर न करे माण्हू जेके तव्हांजे दीन ते मस्करी था कनि रांदि था खेॾनि ऐं घटि वधि था ॻाल्हाए तनक़ी थियूं कनि अहिड़नि माण्हुनि सां बि तालुका छॾियो कॉलेजनि में वञो स्कूलनि में वञो केतिरा डिग्रनि वारा साहिब इस्लाम जे नुक़्ते नुक़्ते ते वेही तंज़ू कंदा आहिनि एतिरा आहिनि मुस्लमान चढ़ाइण जो हिन कहिड़ो आहे उसूली ॻाल्हि आहे न हिकिड़ो माण्हू जंहिं फन जो ॼाणू न आहे उन ते एतिरा न सिखे ॼाणू न आहिनि पोइ एतिरा कनि मुनाक़ ईमान जी फतवा ॾिबी जेके इस्लाम जे मसलक ते क़रान जे मज़हब खे नबी जे फरमान खे काबिलतराज़ सां समुझनि ऐंतराज़ बि था कनि ईमान दुलैब जी माना रही जवाबु ॾींदा आहिनि इहो